beboi antau ecranoi. Mi bone memoras ciam mi vidis tiun scenon unua foie antau celcae iaroi. Mi estis en restauratio en granda urbo. En venis la chambron du iunae geezoi cun sia bebo ciu cusis en ciaretto. La paro sidigis ce tablo cae pretis mendi mangion sed la bebo mal quietigis cae ec ploretis. La patrino tui prenis el sia saco tabul con putileton cae pendigis gin per snureto antau la oculoin de la cuscianta bebo. Cetiu tui quietigis antau colora filmeto sur la ecrano. Cae dum la tuta mangio de siae patroi gi silente sen move rigardadis la ecranon. La tutta eta familio giuis felician tagmangion. Citiu sceno nun tempe estas prescau banala. Tre ofta en restauratioi, omnibusoi, corridoroi de comerciae centroi, dum visitoi al amicoi. Beboi nun tempe pasigas horoin de ciusia tago antau ecranoi de telefon aparatoi au tabul computiloi. Ciu consilinda afero? Grava usona revuo pri pediatrio publicigis seriosan studon pri tiu nova socia fenomeno. Uno el la concludoi de tiu studo estas. Uno iarai beboi, kiui spectas ecranen filmoen dum pli ol kvar horoi en tiu tago, presentas malpli da capablo comunicidi cae solvi problemoin ie la agio de du cae kvar iaroi. Crome, unu unuiarei beboi, quiui spectas ekranoin dum pli da tempo ol aliei compar beboi, presentas malpli da progresso en la lertezzo por delicatae movoi cae in la personae cae sociae capabloi ie la agio de du iaroi. En la sequa iaroi ili tamen povas reaciri tion. Faculoi opiniis pri la studo che tiu efico de ecranoi resultas de manco de contactado visagio contra visagio de aliai homoi cun beboi ili assertas che interagado inter ge patro e ge filoi per tia contatto maniero estas essenze grava por transdono de informoi al beboi, inclusive de mienae esprimoi, vortoi, voctono, cae corpai tushoi, qui transdonas spetson de lingvo, con multai signifoi per ecranoi tio nepre ne ocasas. En Japanuio alia studo basigis sur demandaroi pri evoluo de beboi cae tempo antau ecranoi. Responditei de gepatroi de prescau hoc mil etai infanoi. Pleiofte, beboi restintai dum plida tempo antau ecranoi estis idoi de unua foiai patrinoi, pli iunai, cun mongaino ca educitetso mal pli altae, cae ancau de patrinoi suferantai de depressio. De nove, onie observis ligon inter quanto cae resulto nome inter la tempo pasigita antau ekranoi cae mal pli rapida el volvigio. Curiose, che in tiui studoi oni ne distingis inter la tempo pasigita antau ecranoi por educai celoi cae por distrai celoi. Estonte esploroi devos pritracti tiun detalon. Provisore, la esploristoi recomendas moderigu usadon de ecranoi. Parolu al via infano, kieleble plei multe visagio al visagio.